Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ հայոց բանակը 27 տարեկան է։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Այսօր տոն է Հայաստանում, Արցախում, համայն հայ աշխարհում։ Ազգովի նշում ենք մեր ժողովրդի նորագույն պատմության ամենանշանակալի եւ ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկի՝ հայոց բանակի ծննդյան 27-րդ տարեդարձը։ Նշում ենք անանցը պարտությամբ ու բարձանքով, անսպար ջերմագին գորովանքով ու գուրգուրանքով, նաև անսահման պատասխանատվությամբ նրա աճի կայացման, առնականացման ու ինքնահաստատման ներկա եւ անցնելիք ճանապարհի համար, որպես ծնողը կվերաբերի իր հարազատ որդու ապագային։ Հայոց բանակը հայ ժողովրդի զավակն է։ Ազգային ինքնության պահպանման եւ ազգային պետականության պահպանման մեր բազմադարյա մակարոնների ծնունդը։ Փառք Աստծո։ Մենք վերջապես հստակ գիտակցում ենք, որ անիմաստ ու անհերանկար է վերազգային հարատեման գաղափարը առանց անկախ ինքնիշխան պետականության եւ նրա լինելիության գլխավոր երաշխավոր հզոր ազգային բանակի։ Գիտակցում ենք, որ անցյալ դարերում մեր բոլոր պատմական ձախողումները եւ ապրած ողբերգությունները հիմնականում պայմանավորված էին ընդհանուր ապահովության եւ անվտանգության նույն այդ գլխավոր երաշխավորի՝ ազգային պետական բանակի բացակայությամբ այն բանակի, որն իր կազմավորման օրվանից ի վեր այսօր իսկ անվեհեր ու աներեր կանգնած է մահրենիքի առաջնագիր դարձած սահմանին ի պաշտպանություն երկրի ու ժողովրդի խաղաղ անվտանգ ներկայի եւ հարատեւ ապագայի։ Այն բանակի, որի զորականը շարքային զինվոր լինի, սերժանտ, ենթասպան, սպա թե զորավար մշտապես պատրաստակամ է հանուն այդ սուրբ առաքելության նվիրաբերելու իր ամենաթանկագինն անգամ սեփական կյանքը։ Եվ ահավասիկ հայ ժողովրդի նորագույն պատմության անգնահատելի արժեքը հայոց բանակը այսօր արդեն 27 տարեկան է։ Հիշեցման կարգում նշեմ, որ 1992 թվականի նույն այդ հունվարյան օրն է նորահրճակ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը պատմական որոշում ընդունել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին, այդպիսով իսկ հայտարարելով հայկական ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Փոքրինչ ավելի ուշ հիմք ընդունելով Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին խոշոր մարտական հաջողությունը, Շուշիի ազդագրումը 1992 թվականի մայիսի 9-ին որին հաջորդել է Լաչինի ազդագրումն ու Հայաստանի հետ համակային կապի կյանքի ճանապարհի բացումը, ԼՂ պաշտպանության բանակի ստեղծման օրը շակվեց մայիսի 9 Հետագայում 2001 թվականի հունվարի 6-ին հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին պատմական որոշումը, հունվարի 28-ը օրենսդրորեն ազդարարվեց որպես հայոց բանակի կազմավորման տոնական օր։ Այնուհետև ավելի քան 1.5 տարի անց 2002 թվականի նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի Սահմանադրության մեջ արվել է համապատասխան լրացում, համաձայն որի հունվարի 28-ը սահմանվել է որպես ոչ աշխատանքային օր։ որ. Իդեպ որպես միջանկյալ, բայց եւ ուշագրավ իրողություն նշեմ նաեւ, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի անցյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ի հրամանագրով ԼՂ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում հաստատված փոփոխության համաձայն Փետրվարի 23-ի հայրենիաց պաշտպանի օրն այսօր իս նշվում է եւ այսուհետեւ կնշվի հունվարի 28-ին, ոչ աշխատանքային օրվա կարգավիճակով համոզված եմ, վաղուց սպասված ու միանգամայն արդարացի օրենսդրական փոփոխություն է, Կանզի հայ ժողովուրդը փաստորեն ոչ մի կապ չունի անցած դարաշրջին Ռուսաստանում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում Պսկովի կամ Նարվայի տակ 1918 թվականի ձմռանը կարմիր եւ սպիտակ բանակների մղած եղբայրասպան արյունահեղ մարտերի հետ։ Դա մեր կրիգը չէր եւ ոչ էլ հայկական բանակից նույն ազդարարած պատերազմական գործողությունները։ Վստահ եմ, որ Արցախի օրինակով ոչ հեռու ապագայում համարժեք փոփոխություն կատարվի նաև Հայաստանի օրենսդրության մեջ, արժևորելով հայ ժողովրդի քաջարի զավակների հերոսական պահվածքը հարազատ հայրենիքի պաշտպանության ու ազդագրման մարտադաշտերում։ Եվ իրավ հայոց բանակը կազմավորվել ու կայացել է ոչ այլուր, քան հայրենիի բնաշխարում։ Տակավին իր սաղմային շրջանում 1988-1991 թվականներին կազմված լինելով հայության քաջազուն զավակների ֆիդայական կամավորական ջոկատների տեսքով, նա կարողանում էր ողերիմ ճշնամու ելուզակային ասպատակություններից ոչ միայն հաջողությամբ պաշտպանել հայրենի եզերքը Հայաստանում եւ Արցախում, այլև հայ հանրության գիտակցության մեջ կռում ու կոփում էր կորուսյալ ազգային պետականության վերականգնման գաղափարը, հանդես գալիս որպես այդ երանելի հնարավորության ուժային երաշխավոր։ Եվ անշուշտ այդ երաշխիքից բխող կորումով է, որ հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում երկրորդ անգամ 1991 թվականին խիզախեց հրճակել անկախ պետականություն գրեթե միաժամանակ Հայաստանում եւ Արցախում, կերտելով մեր նորագույն պատմության գլխավոր արժեքը ընդ որում թե դարաշրջին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրոք եւ թե դարավերջին Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների հրշակման շրջանում հայ ժողովուրդը գտնվում է ռազմաքաղաքական խառնակ անբարենպաստ իրադարձությունների հորզանուտում, երբ անդունդի եզրով մեր ոչ հերավոր նախնիած եւ մեր սերունդների կողմից կատարվող ցանկացած փոքրինչ անզգուշ քայլ հղի էր ազգովի մեկընդմիշտ գահավիժելու ու կործանվելու վտանգով։ Անցած դարավերջի հայկական բանակի կազմավորումը Ինչպես որ դարասկզբին էր, համընկնում է Արցախահայության ազգային ազգագրական պայքարին, երբ ադրբեջանական ելուզակները սկսեցին ոտնձգություններն ինչպես Հայաստանի սահմանամերձ, նույնպես եւ Արցախի բնակավայրերի նկատմամբ, ինչը 1992-1994 թվականներին վերաճեց Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միաժամանակ ձեռնամուխ եղան զինված ուժերի ստեղծմանը։ Ընդ որում Երկու հայկական պետություններում էլ արկային զորահավաքային կարողությունները, ինչը ցայտուն դրսևորվեց 1990-ական թվականներին բնակչության տարերային կամավորագրմամբ, որի հիմքի վրա հնարավոր դարձավ կազմավորել կանոնավոր բանակային զորամասեր։ Հայաստանի զինված ուժերի ազգային բանակի կազմավորումը, ինչպես հայտնի է, անցել է մի քանի փուլով։ Առաջին փուլը տևել է 1988 թվականի փետրվարից մինչև 1992 թվականի մայիս, Այս ժամանակաշրջանում Արցախյան շարժման աշխուժացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրահեղ սրման պայմաններում ավելի քան հրատապ դարձավ Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության անվտանգության ապահովման խնդիրը։ 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը։ Իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեցին համապատասխան թվով վաշտեր։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց նախարարների խորհրդին առընթեր Պաշտպանության պետական կոմիտե։ Նմանատիպ կառույց արդեն գործում էր Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ սկզբնական փուլում նախքան Պաշտպանության բանակի ձևավորումը Կամավորական ստորաբաժանումների գործողությունները համակարգում էին ընդհատակյա ինքնապաշտպանության կոմիտեն, շտաբը, ԼՂ պաշտպանության խորհուրդը, իսկ 1991-ի փետրվարից մինչև 1992 թվականի սկիզբը ԼՂ-ում կազմավորվեցին 10-ից ավելի կամավորական վարշներ ու ջոկատներ 1000-ից ավելի աշխարհազորայիններով, որը կանոնավոր բանակի ստեղծման լուրջ նախադրյալ էր։ 1992 թվականի փետրվարի 29-ին Արցախի կամավորական ստորաբաժանումներին շնորհվեց ինքնապաշտպանական ուժերի պետական կարգավիճակ։ 1992 թվականի մարտի 26-ին ԼՂ նախարարների խորհրդին առընթեր ստեղծվեց ռազմական ոլորտի ժամանակավոր կառավարման մարմին՝ ինքնապաշտպանության կոմիտե։ Ինքնապաշտպանության ուժերի կազմում 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին ստեղծվեցին պաշտպանական շրջաններ։ Նույն թվականի օգոստոսի 15-ին ԼՂ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ կազմավորվեց Պաշտպանության պետական կոմիտե, որին վերապահվեցին երկրի ողջ գործադիր իշխանության գործառույթները, իսկ 1995 թվականի հունվարին ստեղծվեց ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը։ Այսպիսով զգալիորեն հեշտացվեց բարթագույն պայմաններում Հայաստանի, Արցախի եւ Շահումյանի պաշտպանական գործողությունների համակարգման խնդիրը, միաժամանակ դառնալով այն հիմքը, որի վրա ստեղծվեցին Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարությունները։ Կամավորական աշխարհազորայինների շարժատերը կամ պատերազմի տարիներին կամ պատերազմից հետո Հայաստանում թե Արցախում համալրեցին կանոնավոր բանակի շարքերը, որպես սպաներ ու ենթասպաներ։ 1992 թվականի մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը, հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայողներով համալրելու կայուն ավանդույթին։ Երկրորդ փուլը տևել է 1992 թվականի հունիսից մինչև 1994 թվականի մայիս։ Այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները գտնվում էին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի թիրախում։ Շնորհիվ երկու հայկական հանրապետությունների իշխանությունների հետևողական քաղաքականության արդեն 1992 թվականի աշնանը թե Հայաստանում եւ թե Արցախում գործող գրեթե բոլոր զինված խմբավորումները հիմնականում միավորված էին մեկ համակարգի մեջ ինչը հնարավոր դարձավ մասամբ նաև արտաքին վտանգի գործոնի ազդեցությամբ Այդ ժամանակահատվածում Թշնամու կողմից զավթված էին Շահումյանի շրջանը, Մարտակերտի շրջանի ամբողջ նախալեռնային հատվածը, Հադրութի շրջանի մի մասը, գրաման սպառնալիքի տակ էր մայիսին Լաչինով բացված մարտահրավերական միջանցքը։ Այսպիսի ցաներ իրադրության պայմաններում այնուամենայնիվ հնարավոր դարձավ ոչ միայն համախմբել ապակենտրոնացված զինված խմբավորումները, այլ է փոխել բանակի հրամանատարական ղեկավարման մեթոդները։ Աստիճանաբար տարերայնորեն առաջ եկած դաշտային հրամանատարներից վերցելով պլանավորման գործառույթը եւ հանձնելով դրանք կադրային բարձրաստիճան սպաների, ովքեր խորհրդային ռազմական ուսումնարանների եւ ակադեմիաների շրջանավարտներ էին, գործող բանակում թրծված ղեկավար կադրը։ Արդյունքում ռազմաճակատում տեղի ունեցան էական փոփոխություններ։ Հայկական կողմը կանխարգելիչ հարվածներ հասցրեց Լաչինի հյուսիսից Միջանցքին սպառնացող ադրբեջանական ուժերին, Ղուբատլու Զանգելան հատվածում էապես մեծացրեց Կապան քաղաքի եւ Կապան Գորիս մայրուղու անվտանգության գոտին, տարեվերջին կայունացրեց ռազմաճակատը, որին արդեն հետևեց 1993 թվականի հաղթարշավը։ Այս առումով ուշագրավ է, որ Ադրբեջանում միայն 1 տարի անց 1993 թվականի վերջին տեղի ունեցավ անցումը կենտրոնացված հրամանատարության, ինչը անշուշտ էական գործոն էր հայկական զորքերի հաղթանակի հարցում։ Երրորդ փուլը սկսվել է 1994 թվականի հունիսից եւ շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Այս ժամանակաշրջանում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել բանակաշինության, զորքերի մարտունակության բարձրացման, կարգապահության ամրապնդման, սպայական ու ենթասպայական, ինչպես նաեւ պայմանագրային անձնակազմի պատրաստման ու վերապատրաստման, բանակ հասարակություն հարաբերություններում որոշակի առաջընթացի ապահովման ուղղությամբ։ Պատերազմում տարած հաղթանակը թույլ տվեց ոչ միայն պահպանել նորանկախ պետականությունը Հայաստանում եւ Արցախում, այլև զարգտալ բանակաշինությանը։ Բանակաշինության հիմնական խնդիրներից մեկը կադրերի պատրաստությունն է։ Այսպես դերևս 1994 թվականին ստեղծված Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության բազմաբնույթ զինվորական ուսումնարանը Այսպես դերևս 1994 թվականին ստեղծված Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության բարձրագույն զինվորական բազմաբնույթ ուսումնարանը 1998 թվականին վերակազմավորվեց ռազմական ինստիտուտի, ապա եւ համալսարանի, որի առաքելությունը խաղաղ եւ պատերազմական ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության խնդիրներն իրագործելու ունակ բարձրակարգ սպայական կադրերի պատրաստումն է։ 2001 թվականին Երևանի ռազմական ավիացիոն թռիչքատեխնիկական ուսումնարանը միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից վերածվեց բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատության ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի։ Իսկ Ստեփանակերտում գործում է Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Հաշվի առնելով, որ զինված ուժերի սպաների մի զգալի մասը կազմում էին ինքնապաշտպանական կամ օրական ժողովրդների մարտիկները, նրանց որակավորման եւ վերապատրաստման նպատակով ստեղծվեց սպաների որակավորման բարձրացման կենտրոնը։ Գործում է նաեւ ենթասպաների դպրոցը։ Բացի այդ, ընթացքի մեջ է սպայական կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումն արտասահմանյան երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Մեր օրերում Հայաստանի զինված ուժերը, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանության բանակը թևակողեն են զարգացման, կատարելագործման եւ մարտահրավերների նոր փուլ, որում հնարավորություն է ընձեռվում բանակին շարունակելու հաղթանակած մնալ չավարտված պատերազմում, ինչն էլ շղթայաբար պարարտող է ստեղծում երկու հայկական երկրների հետագա անխափան զարգացման համար։ Հայկական զինված ուժերը կազմավորման պահից մինչ այսօր շարունակում են համագործակցությունը միջազգային տարբեր կառույցների երկրների հետ եւ քայլեր են ձեռնարկում այդ կապերն ավելի ընդլայնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականի մայիսի 15-ին ստորագրելով հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը դարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Տարեստարի խորանում եւ ընդլայնվում է հայկական զինված ուժերի համագործակցությունը նաեւ հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Հայկական զինված ուժերի պատմության մեջ կարևորագույն դերակատարում ունեն հայ խաղաղապահները։ 2004 թվականից սկսած համաշխարհային անվտանգության եւ երկարատև խաղաղության ապահովման իրենց առաքելությունը հայլուն կերպով իրականացնելով աշխարհի տարբեր հակամարտային գոտիներում՝ Կոսովո, Իրաք, Աֆղանստան, Լիբանան, Մալի։ Նաեւ նրանց շնորհիվ է, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տեսան ու գնահատեցին հայ զինվորի տեսակը։ Այն տեսակը, որի անznազող նվիրվածությունը մայր հայրենիքին արիության ու խիզախության սահմաններ չի ճանաչում այն տեսակը, որի գիտակցության մեջ հաստատուն ամրագրված է Նժդեյան խորիմաստ падգամը, վաղը հաղթելու է նա, որ մինչ այդ վաղը իր հոգու մեջ կտանի հաղթանակը։ Շնորհավոր տոն հայոց բանակ, շնորհավոր հայրենիաց պաշտպանի օրը։